Hello po Sir Red at sa bumubuo po ng HTV at sa segment na ito. Ako nga pala si Phoebe na isa po sa mga follower ninyo sa Twitter and this is my second time na mag-send ng story. Ang aking hikwento naman po sa pagkakataong ito ay noong birthday ng kapatid ko, March 2021, nang kami ay mag-night swimming sa Laguna. Hello Sir Red at sa inyong mga tigapakinig. Ako po ay isa talaga sa mga tiga-subaybay ninyo since mahilig ako sa ganitong klasing tema. Gaya ng iba na may mga experiences, ako din po ay merong true story. Ang first story po ay naganap nung first year high school ako and that was 1998 nang magkayayaan kami ng mga classmates ko na mag-CR. Nasa corridor na po kami noon at napadaanan namin ang isang vacant room na kung saan tambakan ito ng mga luma at sirang desk. Dito po naganap ang aming hilakbot story. Magandang araw Sir Red. Huwag niyo na lamang pong babanggitin yung full name ko. Just leave me anonymous. New listener po sa podcast at ako po ay tiga Cebu at gusto ko lamang pong ibahagi ang kuwento ko. Isa po kasi ako sa mga taong masasabing may active na third eye pero ipinasara po ito ng mama ko. Madami po akong experiences when it comes to this kind of topic pero uunahin ko po muna itong entry kong ito. Yo, yo, yo! Kuwento ni na Phoebe si Buding ng Kuwait at si Anonymous. Sila ang mga bida dito siyempre sa ating SHS ngayong araw na ito. You are listening to Subscribers Hilakbot Stories, true horror stories submitted by HTV Positive listeners. Pero bago po yan, hinihintay natin yung iba pang mga uh, regular nating listener dito po sa SHS. Ito muna sina Maricel Manalo Cabral at mga top fan natin sa ating Facebook page na Ilakbot Pinoy Horror Stories. Si Ivy Banks ba ito? Kasi BNKS eh. Ivy Banks at uh, si Jane Carayaw na silent listener natin sa Spotify na ngayon ay nag-over the backod dito sa YT at si Boy Bad Trip na lagi din po nakatune in sa ating Hilakbot 24-7 at maraming maraming salamat sa walang sawa ninyong suporta uh, kahit sa amang pong platform tayo na pakikinggan. Thank you! Okay, pero ito na muna. Unahin po muna natin syempre ang entry po ni Phoebe at tama nga nakita ko follower natin siya sa Twitter at minsan nagre-retweet din siya ng mga sin- sinishare natin doon. Uh, second batch na pala ito ng kanyang kwento and I guess na i-feature na natin yung iba as as regular episode noon or compilation kasama siya doon. So third and fourth story po niya ito. Okay, so unahin muna natin syempre itong ang na-teaser natin tungkol sa kanilang night swimming noong March 2021 sa Laguna. So yung swimming pool po kasi Sir Red ay katapat ng villa namin. So habang kami po lahat ay nagkakasayahan, habang nagsiswimming din yung iba, biglang napatingin si Papa sa taas ng villa at may nakita daw siyang babae at nakatingin siya sa amin ng masama. Ang pagkakatanda ko pa nga dito Sir Red, yung itsura ng babae ay parang mayaman o kaya parang mataas yung posisyon niya na engkantada. Para nagpapaypay pa nga daw po siya kaya ang ginawa na lamang ni Papa ay pinabuksan na lamang yung ilaw sa taas at bigla nga din itong naglaho. Mapuno po kasi sa amin kaya siguro madami din po talagang mga kakaibang nilalang. And then ito naman pong aking ikalawang ibabahagi ay nangyari nito lang po. Nag-work po kasi ako sa isang kilalang bilihan ng LPG at may biglang tumawag sa telepono. Ito po ay para magpa-deliver so hiningi ko yung info nila tapos nung dumating na yung rider namin, ibinigay ko na sa kanya yung details. Tapos bigla pong nagtanong yung rider na, Cristobal, Ma'am, babae o lalaki po yung nakausap nyo? Ah, uh, babae. Bakit? Ay, ma'am, patay na po yun. At saka regular customer nga talaga yun, ma'am dito. Pero bakit yun pa rin yung ginagamit nilang pangalan? Tapos ako naman ay biglang nagbiro na paano kapag yung lalaki naman yung nakausap ko. Tapos napakwento na bigla yung rider. Uh, may naikwento yung isang regular customer sa kanya na minsan ay tumawag siya para magpa-deliver ng alas 5 ng hapon na daw yon. Tumawag tapos may sumagot pero hindi naman nagsasalita at puro haming lamang daw yung tila tugon sa kabilang linya. Kaya nagsabi yung rider na Imposible po na may sumagot sa telepono ng ganong oras dahil sarado na kami noon. At grabe talaga yung kilabot ko noon habang kinikwento niya iyon sa akin. Yun lang po si Red at next time iipunin ko po yung iba ko pang karanasan para ma air po ninyo dito sa inyong segment. Salamat po. You are listening to Subscribers Hilakbot Stories, true horror stories submitted by HTV Positive listeners. Okay, medyo na-confuse ako sa bandang dulo ha. Balikan ko lang ha para malinaw yung kanyang kwento. Kasi sabi niya, um, may naikwento yung isang regular customer sa kanya na minsan ay tumawag siya. Ah, okay. Minsan tumawag naman yung isang regular customer at ito ay ikwento naman doon sa uh, rider na kausap ni Phoebe. Okay, sabi naman daw nung regular customer na yon, uh, ah, 5pm, tumawag daw siya sa kanilang office para magpa-deliver pero may meron daw pong sumagot sa kabila at puro haming at hindi daw nagsasalita. Okay, so parang ganun. Uh, ah, ang nangyari, uh, sarado na sila so papaanong, papaano nila sasabihin na may sumagot? Parang ganun. So, so dalawa pala ang ano niya, ang, ang point of view na naririto sa uh, kanyang second story which is a regular customer yung tumawag tapos sinagot siya ni Phoebe tapos yun pala patay na daw yung regular customer na yon sabi nung rider. And then meron din daw naalala itong rider na parang kwento din ng regular customer nila kaugnay nung nagpapa-deliver sa kanila at tumawag naman dun sa opisina ni na Phoebe. So nagigets nyo na guys ha kasi medyo nung binabasa ko to kanina parang ako mismo na confused kasi kung tama ba yung nasabi ko or tama ba yung pagkaka <laughs> pagkaka-deliver ko ng, kan- ng kanta tuloy. <laughs> Hindi ko kanta. Um, oh deliver ko na. Yan, kakano niyo yan. Kaka Kaka-resort resort nyo yan. O, kaka team building nyo yan. <laughs> Kanta tuloy. And then, pagkaka-deliver ko ng, ano, ng kanyang kwento. Ayan. So, sana malinaw guys. Ano, at maraming salamat sa iyo, Phoebe. At uh, kahit papaano, ay uh, ah, na-correct natin kung may confusing part doon sa story na iyan. Okay? Para sabi ko nga sa inyo, sa lahat din po ng mga nais po na magpadala ng kanilang kwento dito, mas mainam habang tinatype mo yan, mas mainam habang vino-voice message mo yan, ay meron kang kape ni Lola Trinidad sa inyong mga harapan o sa inyong tagiliran kung saan man ninyo nilalagay inyong mga kape. Dahil meron po tayong steep coffee. Sabi ko sa inyo, mainam na check out nyo na doon sa ating uh, ah, HTV merch para makita nyo po kung ano ang itsura naman ito. Magkaiba sila ng packaging ng drip coffee at mas madali nga lang talagang i-prepare itong steep kasi para siyang tea kung paano po siya uh, gawin yung proseso kung paano i-prepare sabi ko niyan. Okay, so pareho lang naman yung taste uh, magkaiba lang ng packaging, magkaiba lang ng preparations pero same taste lang naman din. Ang alam ko po na available ngayon limited stock sa ating merch ay ang butterscotch at ang hazelnut. Pero ito pong nasa akin ngayon na iinumin ko ay ang double choco ni Kape ni Lola Trinidad. Okay, medyo lumamig na nga. <laughs> kayo ba kayo ba mahilig parang ganun din ba kayo? Yung parang ititimpla nyo yung kape, mainit-init pa, pero after one hour ninyo iinumin. <laughs> Kailan malamig na. <laughs> Umay. Eh. Di ba? Para dire-diretso, parang ginawa talagang ano no, Milo or ano. <laughs> anyway, maraming salamat po sa mga patuloy din po na dumarat, dumarating sa puntong ito sa apat na solid na HTV solid nating listener talaga, HTV positive listeners natin. Salamat mga channel members, welcome. Uh, buhay pa ba yung mga channel members? Sorry ko talaga hindi ko ma-acknowledge yung iba. At uh, sabi ko nga dito kasi nag-iiba-iba, papalit-palit tayo ng listahan. So, yaman din lang maaga tayo nagre-record. So, para fair sa lahat, Baka kasi may na-acknowledge tayo ng mga datihan, baka magtampo yung mga baguhan. So yun lang naman yung ano natin. So soon, i-record natin ito ng parang by Friday na ipapalabas itong episode para as in, uh, current list talaga yung aking mahahawakan, okay? So, okay, yun ang promise natin. Second story naman tayo para po syempre sa ating mga nakikinig ngayon, nag, ah, may merienda sa puntong ito, maulan ba, nagtsatsampurado, nako napakasarap. Ito po ang kwento naman ni Buding ng Kuwait. You are listening to Subscribers Hilakbot Stories, true horror stories submitted by HTV Positive listeners. So sabi nga niya kanina, first year high school daw siya 1998 at nagkayayaan daw sila ng kanyang classmates na mag-CR. At papunta sila sa CR, dadaan sila sa corridor na kung saan meron pudong vacant room na naging tambakan na ng mga luma at sirang desk. So syempre mga estudyante, maingay. Hanggang sa napalingon ako sa vacant room. Doon si Red ay may napansin po talaga akong something white pero hindi po siya kurtina. Pero nagmumove. Sa pagkakatanda ko si Red hindi buo yung imahe. Hindi ko rin talaga din masabi na kung ano siya pero nung unang pagkakita ko pa lamang at talagang kinilabutan ako There's something wrong. Maaaring isa itong white lady. Bigla na lang talaga ako tumahimik nung sandaling iyon, Sir Red. Kaya napatanong yung mga klase ko kung okay lamang daw ba ako. Tinanong ko naman sila kung may nakita sila sa vacant room pero wala naman daw. So kinagabihan, nilagnat po ako at hindi ako nakapasok kinabukasan. Nabati po ako for sure nung nakita kong iyon. So second story naman. December 2016 nang mamatay po ang lola ng asawa ko. Bale, bedridden na po ito gawa ng nagkasakit siya nung time na iyon. Naghihingalo na po talaga siya noon at pinatawag na kami nung pinsan niya para magtipon-tipon. Pahina na daw po ng pahina yung sistema niya at talagang malalang malala na ang sitwasyon. Hanggang sa naisipan or naalala po ng magpinsan na tanggalin yung hikaw ni Lola. Yung hikaw po na iyon ay sinubong or yung sinaunang hikaw pa daw. So nung buhay pa kasi si Lola noon Sir Red, naaalala ko na nagbibiruan kami. Sinabi niya kung kanino niya ito ipapamana. Patampo nga po niyang sinagot na wala daw bibigyan o wala daw po siyang pagmamanahan nung hikaw na yon at ang mas mainam ay ibalot na lang daw po siya sa banig at ipaanod sa ilog. So yun na nga po si Red. Um, una, yung pinakamatanda sa mga apo ni Lola ang mag-aalis sana ng hikaw. Pero ang sabi niya, hindi daw niya maalis yung hikaw na yon at talaga ang hirap. So hanggang pa isa-isa na nga po kaming nag-try na alisin yung hikaw niya. Yung asawa ko, yung anak ko at yung mga pinsan nila, yung, nag, yung nag-try talaga si Red. Hanggang sa nagtataka kami kung bakit talagang ayaw matanggal yung lock. As in ang higpit para bang ayaw niyang ipaalis. Kinakausap na nga namin siya noon at ang sabi, sabi namin, La, ang higpit naman. Ayaw mo bang alisin yung hikaw mo? So sumuko na lang po kami talagang lahat. Hindi na lang po namin inalis yung hikaw hanggang sa nawala na nga po siya ng hininga. Nung umaga, kinuha na po siya ng funeral service. Nalaman na lang namin base sa sinabi ng ate na pinsan namin na ang bilis lang daw natanggal yung hikaw ni Lola nung nasa punerarya na siya. So sa isip-isip namin, ayaw pala siguro ipatanggal ni Lola yung hikaw. Sa isipin na siguro wag mo nang tatanggalin dahil buhay pa ako. So parang ganun yung nagigets namin si Red nung time na yon. You are listening to Subscribers Hilakbot Stories, true horror stories submitted by HTV Positive listeners. Meron po siyang third story si Buding Yap ng Kuwait at ito po ay atin pong isasali sa isang compilation natin sa isang regular episode dito po sa HTV or sa Sinda. Kaya Buding, Ah, wait lang natin itong next story mong ito. Dito pa lang sa second kasi kinilabutan ako kasi nakarelate na naman ako dito. Kaya kayo ba, meron din kayong experience na ganito sa mga lolo't lola ninyo? Why not? Pagkwentuhan po natin, ikwento nyo yan sa amin sa sindakstories2008 at gmail.com. So sa akin guys, meron naman din ako natatandaan although kasi nung time na nangyari ito, uh, talagang matandang matanda na si lolo ko na parang mag 100 years old na po siya kung daw nagkakamali. Uh, nang nakata- naka, nakakuha kami ng tawag mula po sa uh, Bicol na yun nga uh, last breath na, na talagang mag- naghihingalo na si lolo Hanggang sa nung ilang years na siya na nailibing, na, na nakahimlay na, meron kaming kwentuhan na magpipinsan na ito nga yung sinasabi nila na meron daw gamit si Lolo na parang garter or parang tali daw siya na nasa, nasa bewang niya daw ito na parang sa paniwala ng mga kaanak namin, ito daw yung nag bibigay ng parang agimat or parang anting-anting daw ito ni Lolo. Kaya nung time na inalis daw ito sa kanya, nung oras na naghihingalo na siya, dun siya, dun siya nalagutan automatic ng hininga. So hindi natin alam talaga guys kung gaano nga ba katotoo itong mga ganitong klase kasi pero pagdating kasi sa mga uh, mga kanununuan natin, mga lolo't lola natin na naniniwala talaga lalo na sa mga province, naniniwala sa mga anting-anting, naniniwala talaga sa mga uh, bertud, mga ganyan. Maaari kasing ganun ano na parang hindi lang nataon o hindi lang coincidence lahat ng yon na maaaring ito nga talaga yung nagbibigay sa kanya ng mahabang buhay, ito maaari yung nagbibigay sa kanya ng kalakasan kasi talaga kung pagtutuunan lang yung pansin na uh, ah, I mean yung kwento ni kwento ng mga pinsan ko patungkol kay lolo ko noon. Uh, sumalangit naman si lolo, mahal na mahal ko talaga ito. Hindi nga lang talaga ako nakarating sa uh, burol niya noon. Ang sinasabi uh, talagang ilang beses na nagkasakit si Lolo, ilang beses na rin na parang napapaaway sa barangay, na, na, na alam mo yon na natataga, mga ganyan. Pero still, alam mo yon alive and kicking talaga kung tutuusin. Pero alam na rin na magkakapatid nila, siyempre na mother nila, uh, mga tiyahin, na meron talagang parang yun ang nagsisilbing belt daw ni Lolo. Pero kasi ang nangyayari, hindi mo naman masasabing belt eh na, na parang sa pantalon or nasa labas kasi talagang nasa loob nasa loob ng ng damit niya ng kanyang shorts na parang yun nga daw yung sinasabing pinakaanting-anting niya na yun yung nagiging dahilan kung bakit uh, sa ganong katandaan niya eh ang lakas-lakas pa niya nag-aararo pa talaga guys talagang kayang-kaya pa magbuhat ng sako kaya nasako ng bigas talaga kaya Nung tinanggal yon doon na rin po siya namatay pero hindi na, hindi na rin namin alam kung saan nga ba inilagay ito ng mga kamag-anak namin sa province. Kasi maging yung pinakaingat-ingatan ni Lolo noon na banjo. Alam nyo ba yon Yung, <laughs> yung parang gitara kasi ito noon na talagang lagi niya dinadala sa mga um, piyestahan at kinakumakanta sila kasi dalawa ni Lola noon doon na minsan may kwento din yung isa kong uh, pinsan na nadinig daw niya na parang tumutugtog. Ito yung namatay na si Lolo na tumutugtog daw ito ng kusa doon sa kanilang uh, parang pinaka bodega kasi doon nilagay. Pero yung tungkol doon sa parang pinakaanting-anting na parang lubid or belt na hindi natin malaman kung ano ba. Hindi ko kasi nakita to eh. Hindi na nila alam. Pati yung banjo, hindi na alam kung nasaan na naroroon. Kaya parang 'di ba? Kung tutuusin, um, di natin alam gaano katotoo, gaano nga baka uh, kung legit yung mga ganitong klase pero naniniwala ako dito sa kwento din ni Phoebe sa atin na yun nga yung tungkol sa hikaw, yung lalo na kapag nagbiro daw ang mga matatanda. I don't know kung kayo maniniwala din or aagree sa sinasabi ko. Yung pag nagbiro ang mga matatanda tungkol sa kamatayan, tungkol sa mga ipapamana, tapos pag sinabi talaga nila na ay hindi sa akin lang to, ay to para sa bunso namin itong ancestral house, parang ganun. Pag nagsabi na daw yung mga yan, hanggang kamatayan, they mean it, sabi nila. O kapag hindi daw nangyari, hindi nasunod, doon daw nagpaparamdam. Eh nakakatakot. Parang ganun. <laughs> Diba? Anyway, maraming salamat dito na naman sa kwento mo Phoebe kahit papano ah, abay na nabuhay yung kwento na naaalala ko Lalo na kapag yung ganito yung tungkol sa mga gamit ng mga matatanda, gamit ng mga lolo't lola natin na ayaw, di ba? Na ayaw nilang ipa ipa ipa angkin sa iba or ipamana. Parang ganun, di ba? Anyway, maraming salamat po dito sa kwentong ito at uh, by this time, move forward tayo sa kwento ni Anonymous na isa pong ah, listener natin, bagong listener daw, welcome sa Hilakbot. Dito po sa Cebu City, sabi niyan dito. So marami daw siyang experiences when it comes dito po sa paranormal at ganitong klaseng topic. So uunahin daw po muna niya itong isang kwentong to. You are listening to Subscribers Hilakbot Stories, true horror stories submitted by HTV Positive listeners. Okay, so as a brief description tungkol sa akin, Sir Ren, loner po ako. Or in other words, introvert. Yung ayaw na ayaw umalis ng bahay, especially kapag sasapit na yung gabi. As hindi talaga ako mahilig makipag-socialize. Third year high school ako noon nang nakatira kami sa lumang bahay ng mga lolo't lola ko na namayapa na at kami lang ni mama ko ang naroroon nung gabing yun. Si mama kasi may third, si mama po kasi ay my third eye at may mga paritual-ritual din siyang nalalaman. So back to the story. May kausap si mama ko sa phone around 8pm yon sa my front yard. Ako po ay nasa terrace nung time na iyon kaya naririnig ko yung lakas ng boses niya. Literal din kasing malakas yung boses talaga ni mama kapag may kausap, lalo kung interesting yung topic. So ako, uh, ah, concerned kasi ako sa maaaring sabihin ng mga kapitbahay namin na nagpapahinga na ng oras na yon. Lumapit ako kay mama at sinabi ko na, Mi, paghinaan mo yung boses mo. May natutulog na oh. At pagkatapos po nun ay tumalikod na ako at siya rin ay tumambay na lang sa gawin ng gate. Doon po sa gawing gate namin ay may katabing sementong upuan tapos may yellow na lamp post na siyang nagbibigay liwanag sa gate namin. Akala nga ng mama ko, hindi na ako bumalik sa terrace kasi nakita daw niya ako na papunta sa kanya at bigla na lang daw akong nag-open ng gate sa tabi niya na di man lang daw ako nag-respond sa kanya nang tanungin niya ako na Saan ka punta ate? Kukunin mo ba yung mga kapatid mo? Pero dire-diretso lang daw ako. Di na lang daw naghabol si mama. Then after a minute or so, pumasok na si mama sa bahay namin at bigla niyang sinabi, Oh, ate, Kanina ka pa dyan? Nasa terrace pa rin po ako nito, Sir Red. Kitang kita ko kung paano manlaki yung mga mata ni Mama. Kitang kita ko na halos napaawang din ang kanyang bibig nang makita niya ako nakaupo lang at busy sa pagkain ng chips. I still remember na yung sinabi ko sa kanya na, Of course ma, saan pa ako pupunta? at nagimbal kami nang sabi niya, eh, Sino yung nag-open ng gate tsaka umalis? Dali-dali kami pumasok sa bahay at doon niya kwenento sa akin ang lahat. The following day, Sir Red, biglang nagkwento din yung kapitbahay namin na nakita daw nila ako na lumakad galing sa amin na tila walang nakikitang kapitbahay at bigla daw akong naglaho nang napatapat na sa akin ang ilaw nung lamp post sa gawin ng gate. May karugtong pa akong kwento dito sa Red at ito naman po ay connected din sa isang doppelganger dahil nagpakita po ulit siya sa akin nung second year college ako. As in, in her true form. You are listening to Subscribers Hilakbot Stories, true horror stories submitted by HTV Positive listeners. Maraming maraming salamat Anonymous sa kwento mong ito at hindi naman siguro alam niyo lingid sa inyong kaalaman ng tungkol sa mga doppelganger na yan at ilang beses na rin po natin na itatampok yan dito sa ating subscribers Hilakbot Stories. Pero meron pa bang masihigit o meron pa ba kayong mga alam na mga kayo, mga karanasan ninyo na talagang uh, mga kwento ninyo na sabihin natin gano'n na masihigit sa mga kwentong doppelganger na itong doppelganger na ito ay talagang nakakahawak ng mga bagay na matatalim na talagang pwedeng pumaslang sa'yo, mga ganyan. Kung sakaling meron ka rin ganyan na karanasan, yung mas matitindi sa ganito na nagpapakita, gumagaya lang ng muka, gumagaya ng kilos, na walang reaksyon, mga ganon maaari nyo pong isend yan or i-VM na lang voice message sa amin sa uh, syndaxstories2008 at gmail.com at hihintayin po namin yan, okay? So sana nga po, once again, sa mga mag-VM, um, huwag nyo masyadong bilisan yung pagkikwento nyo. Namnamin ninyo yung, uh, yung uh, oras, syempre na kayo naman yung makikwento. At saka, hindi gaano maingay yung background, ang background ninyo, hindi rin ma-echo yung boses dahil syempre baka sa banyo kayo nag-record or what kung saan mang room mas mainam talaga na malinis na rin yung audio niya para at nang sa ganon, mas mangingibabaw yung boses mo at yung kinikwento mo. Yun lang naman din yung concern natin, okay? So maraming salamat sa mga patuloy din natin na syempre natatanggap ng mga voice message, pinagpipilian at talagang kahit papano ginagawa ng lahat-lahat ginagawa ng paraan ng mga editor natin para malinis yung iba pang mga ma- medyo may background noise pero kung wala daw po talaga magagawa magno-notify na lang po sila sa inyo kung magaling ka naman sa pagsusulat Isulat mo na lang yan, i-type mo na lang yan at saka isend mo dun sa nabanggit natin na email o kaya naman sa Facebook pwedeng pwede sa Hilakbot TV Pinoy Horror Stories. Padagdag, palambing na lang din po ng likes and follows niyan para may silbi naman po yung page <laughs> natin. <laughs> Ganun din syempre dito sa ating mga subscribers at sa mga patuloy po na sumusuporta kahit sino ka man kilala mo na ang iyong sarili. Ganun din sa Ilakbo 24-7 at iba pang mga brother YouTube channels, mga platforms na kung saan tayo nadidinig. Okay? Maraming maraming salamat sa pag-purchase ng Kape ni Lola Trinidad at syempre yung mga recent natin na t-shirt uh, na mga t-shirt na bumili na t-shirt ibig sabihin yung mga HTV items natin sa HTV merch. Maraming salamat po sa inyo. Ako po muli si Red hanggang sa susunod po nating kwentuhan ngayong hapon na maulan o kaya mainit pa rin na feeling summer pa rin kahit ngayong Hulyo. Tuloy-tuloy na mga hawaan para wala ng galingan at lahat tayo ay solid HTV positive. Love you guys. May mga kwentong kabawalaghan o mga karanasan kang kahilahilakbot na nagmumulto sa iyong memorya? Ibahagi na yan sa pamamagitan ng voice message o kaya itype at isend sa sindakstories2008 at gmail.com. Maaari ring i-private message sa Hilakbot TV Facebook page. Ating pagkwentuhan ang inyong real paranormal experiences kasama si Red. Lunes at Biyernes. Ito ang Subscribers Hilakbot Stories. Thank you.